bateko entrenamentu luzia, tengo es biotorri eh. Zuzenean. Bai, eh? bai. Ordu, eh, gente ordu bilak eta zeba pasiak, ez? Oita bi minuto. Oita bos, Oita bos, bai, bai, bai, bai. Bueno, eskerra eh. eskubira David Zurutuza, Zuru Zuru. Zuru Zuru. Eguardion. bai. eh? gurekin etortzeatik an. Eh? Bai, presaka etorria, bai, bueno. Eta gosia, eta... Ja, eta dana, dana, dana. Bueno, gure bai, eh, gure bai. Bai, bai, bueno, nik uste dut gozia de dugula programan. A ver, a ver, egia dan. Ez, ikarri txulotik etola, bai. <laughs> Bueno, eskerta. Eh, bueno, ondarro tarra bat, e, nik gurekin e, mentangona, Iñigo Martínez, ongi etorri, eh? Eguerri dan. Bile ezker. Ezkerre gazko, zegoi. Eta, bueno, beste, amen, gure arra, rubilua, eh? Xier, ongi etorri. Bai, merci. Ondo? Ondo, ondo. Bueno, ba. Bueno, ekiro, eh, a telefonoz, bueno, kalkido ja jalatuko dugu. Bai, jau pixka bat. Ja, hemen, <laughs> beste kirola jaba diem, jolan itxen dutenak. <laughs> Oike bai, eh? Hau egin bai, eh? eta ondo baina, eh? Arrazones, espana, unearbelaitz bai. san dit, bueno, a ber, lanien da gora, eta ber, posible un telefonu hartu, gero pana ere, bueno, zeare, bai, ez? Epeñeta paola zare berdin. Apa, apa. Apa, e, orduan, zartzea joango gea pixka-pixkan, baina, bueno, orduan, zabezela, saio ala jengo dugu, zaiatuko gea, bueno, baki gu, ez, darun bateko partida, baina, bueno, e, anienti pasatzea, eta aurrea birat, biratuko dugu. Eta, gaino gaina, itziko dugu, jar, urezko regionala, zatikan, emaitzare bi eta huts, eta paila eta arbitroare, desastre, oh. oi bezala, orduan, Hasiko goia, Venga, bueno, Zuru. Eh, derrigorre izan behar dago, larun bateko partida, ondik gande ez digit, denak, eh, denak eh, gogoratzen geha, ez? Bueno, igandeko, bakatu, igandeko partidua, atletiken orka. Eh, ez digit, nola, kabregatu bukatu genuen, bai zuek, bai guk, zaleak, denak. Bai, ba, bat ipat, ba, ba realekoak ez. <laughs> bai. <laughs> bai, ba, lehenu zatia, ba, bueno, bere, beraina izan zen ez, atletikena. Eta aukera pare batzu egin zituzen, gaina ba, bueno, e, ba oso ritmo altua jarri zuten, ba, bueno, ba gizute aurten ba, atletik hori dakala. Mhm. eta bai, ba, ritmo altua jarri du, guk eutsi genien, lehenko zatia, bat eta utxeko egin. Eta ja, biharren zatian, ba, bueno, pixka deskantxa uta gero, ba, ba gure ideia zen, ba, tope astea eta hola ginen, mhm. da gaina, ba, gola sartu eta, mhm. bueno, eta ez eman, ba, bai, bai, jarraitu bai. Bueno, eh, baki, eh, ez que nola joan zen partida, palea, dena, bueno, zu ere zemuz, zukurrakin. Hobeto gizentzea, eh, <laughs> oh, oh, oh, dago, baina, bueno, ez dekit, nahiko... <laughs> Nero ez dut ondoak, baina, bueno, besteak esan beharko. <laughs> eh, bueno, eraz ez fisikoki, eh? Ah, vale, vale, vale. Oi, ar, ubei, ar, ar, ar, ar, ar, fisikoki, ah. guapo joz, baina, bueno, ah, ainak, bueno. fiskala, eta ber, zizazi joan. Bai, ba, hori, pixka hondik ez dut ondo hartzen arnaxa, eh bai. ba, tapata tapautakat. Bai. Eta bueno, pixkanaka pixkanaka pixkanaka gero ja operatu in berdate, bai. Eh, bai. Bai. Okalentziak edo sekina edo sekiko ta azopegio hartzeko. Eh? Bueno, eh Xier. Bueno, bakigu partidua nola joan zen, ez dakit zu gainea, bueno, zuria de caso bada, kaso kroniko kliniko ez dakit nola izan, zetikan orko komitea dila, ez dakit zier bi partido emantzi Eh, gero komite deportibak ez zuten beren zera, ez? Eh, ezin jokatu du. Munien kasua daka gaur, eh? Iaz, atletiken aurka eman bai, bai. e, eh, erra, oan digin gabia daka. Bai. Urbeztik nola bizizan duzun frustrazio guztia, eta gero batez ere partidua. Bai, hombre, argi ikusi da, Realak eh, aldoan da nahin duela, ba, bentsa, neri bi, bi partiko santzi hori, ba, bentsate, bajatzeko. Da, bueno, horri kusira, ez e, indar asko laguk eta beste klub batzuk eh, bai. gu baino indar gehiagoak, hola? Zik ezin maz, oan e, eh, zantzua bete eta, a ber, berriz beltatzen gara. Nik errik prometazaten imeño, a ber, komite hori kubata pare bat gehiago hartzen duten eta kendu berrian beste bat ematen duten. Ni, zari, joken, eh, que bezala kapaz oan digan beste bat gehiago jartzeko, zari, Zer ez zari, zari, baina baina zari, zari, zari, zari, zari, Bueno, zari, Egi esan, eh, ondo edo nik usi, partidura Bilboa gunditzen eta galdute bilin ditzen. Bilbo <laughs> galdu. <laughs> Hau, hau ez da. Ah, ah, ah, hau, hau, mutriku barra. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Por la, eh? por la gran calle de Bilbao, zeba estatu zin ban. Ba, eh, parkin batea ja ikusi ditxea mapan, eh? Se parkin eta jungen, ahi da, kompleto. ba... ba. Beste bat pila borduko, eh, eman ginen eh, buelta gehiago eta azken nian ba... en <laughs> fin, hau da... Metruga pila da ah. bestia, eh, ordu laberden behar du. Berandu gehiago izin, egi... Ik, rabetik zindek, alde gino izatik, ah, justu baina Barcelona batea Madrid batea, horro horro horro horro horro Ego ah, errikua gata. Errikua gata. Ei, kon horra, eh? Errikua, eh? eh. Bueno, eta hor ikusi zer un partidua... Ba, ego, lehenon zat isa... Eizan, eh, ondo non ikusi, eh, asientu ere kendu intzien, hasi que... Hor tente eta alde batea bestea... Eh, Eso, de... palko bat, ez? Eh? Bai, palko bat neoteko aukera, eh? jutia de luego, zan. Ba, baina, bueno, bai, eh, ritmoa hundizioa partiduak eta... Bai. bai justo gola arte ziguten, baina, bueno, ere, gero beste aukera garbet eukizuen eurak. Baina, bueno, gero bigarra zatizian nik uste eura baino betu ibili ginala, ba. eukigin june, bai, bai eh, hori, eh, gola kendu zigutena. Ba, eta dio... Horrek nik uste Parti zola, ez, eh? Bai, bai, unazkinean... Ba, ez. bai. Gola gaina behan amori eta kiston falta jozeari. Xabi, mm. kriptori uste eta rokaldo esartzen jola, eta, bueno... Bai, Eben, ja... kabrat, hobeto dugu pixka pixka astu Bueno, bizkaitar bat, dugu hemen, Inigo Martínez. Bueno, eh, a ver, zu berriz el nengo aldila, jokatzen zuen una derbi bat, el nengo aldila, el nengo aldila, el nengo aldila, el Inigo Martínez, zantzia nengo aldila, el bai eta sorpresa hondi bat eta, bueno, ez dikit, nola aurkitzia realia momentu honetan, hon arte, eta partiduan, zera, balantzea. Hombre, nire guetzat, inok ez bala espero, eh, ni, ni aiakon txanik, eta, bueno, ba, momentu xe guztua sentituena, eh, gauzak eh, mejoraten, Eta, eta, bueno, ba, gizu esan, eh, aurreko partiduk, ba, minan dixe Moskun, nire pentsate hot, ba, ba, bueno, ba, bitxe uzgatute jungian erako, eta gol bat kendute, ez? Bai, bai. Da, hoxe, ba, totalmente aldatu guan eh, partidu horregolak, eta, da, bueno, atzanin, ba, impotentu izan dizasugunan. Bai, bai, bai, bai. Gai baina, nik ikusi dut un dia, despues eik, kanal produzioen eztik ikusi zuten, eh, hor eh? reportaje bat, linea erola izitzen dut, eh? <laughs> zeakit, bai, bai, bai. arbitroakit. Ikusi nena, bai. Oidek, oidek, de, a ber, ez que... Eta gaiatik honartzen dik, ez? Arbitroa, bat ikusi dula, baina nola gero linea egiten joan. Ola, ez eh, ez bezala, ez ez bezala, pues, eh, ia arri Eh... bai, bai, bai, bai. Eh, Unai ekin honi baina uste, claro, lania nengo da, eta zan dut zurezki iztela hartuko, baina, bueno, gaina, gaina zuru, eh, jo, unai ekin, eh, itzine, Hor zeo zete un pendiente bai, eta. Eh, eh, ez, eh, ez, ez, aparte! ez, ez, ez, ez, ez, ez, teatuko dira renovatu, AL altak, ala muy altiko eh? <laughs> jo, tarda eh, tar euroan eh, Ta kontratu beharrengo zizu. Zuen no? zegoen ziote du bat honek, eh, Honek, gara bat, dik? Honek eh, danon erosku, honek. bestia. <laughs> <laughs> Bueno, ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da inbestera. Ez da Ojo, du rota, tipo. Ah, ez da, bi mila goeira indu kontratu, ez da, indu izarte. Mago, ez da, ikeren? Mago, ez da. Ba, tukatu ah. zio. Txalo. Epe lan salin alizakat. Amago, ez da, koi retiratu, nahi, ni? Aizea. Zuru, lan salin alizakat, gitarrakin abesti bajo bat dit. Imaginatu, ze abesti eta nola jo, eta... Zuretza zai, o entzulentza zai. <laughs> Bueno, ez, zamer du, eh, a ver, eh... Es que jaso en Esquirola, bueno, y de nuevo ha sido de la Mesu Batzuk, que está, bueno, Román Ladeguez, que se llama bai. Mesu, y bueno, de Naxolino que maten. Mañan, bai Bueno, mixte gara, porque estábamos hablando de la iruazte, Eta kiro, bueno, gainea Mikel, ez dut aurri izateko edo ja hortzen, nabil ez? Bai. bai. gaur ez dago entrena, e, bai. Andrea seguan ospitzalin, bai, bai. atzoa betik eta, bueno, bai, bai dara gondo urte Bai, bera bai, bai, den. Eta Mikelek, e, Mikel dizik mesu bat zantzik, bizak nola den hau, eh? Mikel Amoro, gure hile gorria, gure eh? da izenio kaska gorria, normal irazun, eh? kaska gorria ditzen da, bai, eh? A ber, eh? Ilea zurituko zaio realian jubilatzeko, Mikelena. Ona duk ez? Eta une arbela izena pena ez dago la zuzenia noen? Eh? Jo, hoi da mundiala. Gio. Txume, eh, preparatu da nahez, eh? Ilea txuritjari jarraituz, ez? Ilea txuritjai, zantzin. Ilea txuritzean metxoi urdin batzuk egiten baditu, hobe. <laughs> Ah, es verdad. Alguna hostia, alguna. Pero esta hora sucede que ahorita te guacho, se echa miño. Eh, una cosa, eh. Va, va. Becho eta que está seata, cómo está. Bueno, le están sí que viajan partes y de parte de la Saimenua y de la Pesta Santa. De boba la bola, eh. Orudar al día, edo, do te pone de este cobedo, la Sai, la que tiempo. <laughs> Bueno, eh a la de bueno, renovación asuntua, ni gusto carrice en Zuru jarretxeko zenula, nahi zenun gainea. Nio, denboa berute, bez? Denboa berdi gauzak, ez? Internomazio bate, eh, be denboa berdu. Ba, o... Joi garbilek, eh? Ez que, Mateo... Ez que, nian... <laughs> e, eh, eh, Mateo, e, jo, denbora mordua nahi zela, eta... Bala, eh? Bai. Gauza izan zen, ba... ez da izan, ba, reunio, baina ez zian, hain beste hon. Mhm. Eta mm -hmm. bixe, baina, bai, behar du, bere denbora, eta... Eta, bueno, gero adina, dirua, eta ikusu herria gauza asko. Claro. Jo, bueno, Hone esatu gura, zuen zengo abertzu baitu zidut, ez dira ez, horrela, uen zion oski eta gehiok telegiz, telegiz, telegiz, telegiz, Eh, nik uste dut ez dakit, ez, talde politia, gaztia zarte, talde politia etokizuneko zarezke talde bat, ez? Eta nik uste dut eh, aurre begira, otxori, oh, zez, txarro pentsu bateko moduen, ez? Zira, zudak azu bibiletan mogoz tarte, ez? eta nik uste dut, blokea mantendu ezkeo gauz politiak egiteko aukera. Ba, ez zugu izan ezun bezala talde gaztierak hau eh, Jokalai asko baina etxekuak Horre ba, nik uste plus bat emate gula ez Bestu eixu handetan ere ba mhm. Hoetu moldatzen gara, klub hau ere Dano sentitzeu, eta nik uste ba hori ba Ba, hemen dikaren denbora batea ba, igarri gora, ez? Ba, e, zati ba, dano gaztieka eta Azkinean e, eh, gore ez? Ba, bai, gore itxeko modun ez? Eta zuki nik gau, arte ere, kontratu bat? Ni bai Oren zundia dia este gizor burro que tele prensa este que tor caso inverde meño su gusto saude realia. Bai, ore ez dago kasan dire gomer. ez. ez? <laughs> Ara go surrati. Ah, ah. Sati kasan duguna, ni dori, mi kiran buru, eh, santitu gausatikan, jo, ni gaus zantzun egia, eh. Begaradian, bueno, ainaz ba, beak e, dela mar urte izango zen, punta puntazioan, iaro Xabi Alonso gintatzean, ez. Izan dut, atletiketikan auker, atletiketikan deia, beti bezala, atletiketikan, nola ez? Eh, ba, bueno, bueno. E, Liga Espainoletikan eta atzerritetikan ez, kriston zapila eta beak, apuntzatu zuzula ben, zaila da ez eh, gaurko gora, komplentzeko da ez, dirua eta fama eta taldea arrala, ez, e, zer denez. Eta ni pixka nostalgikoa naiz ez, eta gara ni naiz kintakoa, Liga txapatunakoa ez, Arkonada eta Zamora ez, eta Arkonada zan duzkin, Begaradian, atleti Real Madrid, Barcelona tikan, karo, gara ez berriak ziren, ez talde, Zamora bat, zatruzte egin, karo, talde onpa zen, bloke bat, eta zuek ere gagian, inigo, ez tekit ez? Justo bat zute begira, talde honekin, posi duzute gauza lortu, noiz da diru oso garrantzitsu izan, hemen ere bertatute kobarteko zutela ondo, baina, bueno, igual, ez? Behiratuko zen, untekala igual ere ez, ez tekit, ez tekit, ez tekit, ez zen, ez tekit, zen, tekit, bueno. Nino pentsatu, de, eh, alako kasutan importantien ara, ba, nun guztua, ba, ba, bertan ez. Bai. Eta atzanein nino pentsatu, nun sasen guztuen etxetik urrien dela, eta eta gu momentu xamen eh, oso posiga. E, eh, Realak konfixantzisi pini behan guana, ba, eta guk ba, asmoako ba, ez? Mhm. Eta esan, ba, ondoraz bi erraetxen kanteriaz, jente gaztira urteten, eta aurrera behatute ba, ekipona urtelik, Ba, bai, ez zuru, nik ustut, gaine, entzunien, eh, ekarrez eh, eta matien, esaten duna, eh, azmoa da, kela, berri Luis erralakin, eh, gure, ere generazio izan dugu suerte bat, ezki, bilik Europa guztian, eh, ya ez zain guen guztian, ezki, jarretzen genuen rala, karo, eh, txapeldunan garaikoa zen, ez, hor zema, ba, jo, Copa Europan eta Ligak eta, bueno, dena, ez, e, eta hoi izango litzake politia, gainea Euskalduna zate, nik, Ui botzeri falta, eh? txapatuneko olikariko, euskal aldunan girua bat zehom, nio gutxi zaketen euskal nik, balora pila bat, eh, euskal izatea eta euskal erako ez. E, tal dio mantentu ezkeo, zuru, duz politiak itxeko moduan. Ni uste bai ez, gaina betik, bueno, at, e, ba oso fuerte datoste, eta ba ari da ba ez, talde talde poli bat sortzen, e, ere esan behar da ba, ba bueno, bigarren maiatik gatoz, gatozela, hiru urtetan ba, kostatu zitzen altxatzia taldia ez, lehenengo mailara eta bueno, oraindik ba aiten ari da, ez? Mm -hmm. e, aiten eta ni uste, ba posibilitatea handia dela, ez? Mhm. Ez aurrea aurrea begira, ez? Itzeko, ez? E, eh, gainea, asier, hemen, jaro, txian, idola zatea, jendia jarraitzen dizute Nio me, ala, ikipuzkoarra zeakin ez, gian bezala, laiz lasai ez, kalean eta ez dela horako agobillo bat ez zuentzako, edo zer, Ez, ez, ni... Jende ez, sano. Oe, ondo, ondo, ambientia eta ona, kalian ere neri egizetan asko ez dire paratzen, ni, ni herri txikan ere asko ez dira erdetzen, ni herri salian nahi da. Bai, bai, bai, egu bat igu, eh? Sinu <laughs> lan zartu. Eh, jak sinu lan zartu. <laughs> Bueno, ondarru utarrak ere ez da. Lokalatik urten ez. Ondarru utarrak ere ez da, eh? Ondarru utarrak ere... <clears throat> Gizatu eh, bat, ondarru. Honek eixo guztu esako, eh? Bai, eh, da bala martxa. <laughs> Da bala martxa, hone! Bueno, usteo konbidatu balakadula. Beñat, ¿estás Paola? ¿Sabes? ¿Ves esta remenote? Beñat. Es guardián. guardián. Bueno, verán tú, Beñat, seguro. Bai, bai, bai. Kulpak, kulpak, kaxka horriatik, eh? Bai? Bai? Ba, beti, ah, beti. Arritzeko, arritzeko, arritzeko. <laughs> bueno, ez dara, izate jatu ekin, baina, bueno, bakit hor eh, eh lanian edo proiektuan, ez? Proiektu ba, ikien, ez? Eh, lanin, ni, bueno, ni lanin, mintzat. Lanian. Againa, ba, ez ez againa leno zururi, unai erbela iz, eh, behak ez du posibu izan du, e, bukatu dik, ze, bukatu dik? Bai, ba, asignatura bukatu dut, oan proiektu ekin, no? bai. bai. bai. bai. Bazan ordua, eh? <laughs> Berekin hasi izan. Ah, bai? Klasean, bai, bai, bai. Eta izan da ba urte. Endala... Ba, zortzi, zazpi? Bai, bai, urte. Oh, ah, bai. Bueno, bai. Bai, bai, bai. Lasa, klasa, ingotiloza. Atu, bai, lasa hartu. Lasa hartu, eta, bueno, itik, itik, itzat, eta... Eta, eh, bai, bai, bai. Eta, bera pertsona oso estresatua. Ez. Bai, ez. Ba, gara esan minatzen ikuste pixat estresa zela Ba, ez da Ba, ez da gauzak, ojo, eh? Ba, misa, eh? Ba, hori, bai, hori, hori bai. Ez da zaten gauzak, gauzak... <laughs> Eta favorren zio, koen, zea? Proiektu itzio favorren dago, ez? Bai, oi bai? da Bai, bai, bai, bai Bueno, beñat, eh, a ver, zan du nik azte bukera mendu disfrutatzeko, familik gendu pasatzeko, bineo nik bala hosti bat ipasatu eta azte bukera honetan. Joder. Laru matea, un trintxerpe kontra, trintxeren pasalla, kakampu itan beti guen zerrona, arbitrukin, linierrekin, borronka. Geo, torri, ralan patidua, Ta... Hau, ze, ze kalamidade dago, bilat? nik, nik eh, zen nahi zu. Hau, aletik eko, ha? Arrarua. Eh. <laughs> Eh, ez gira? igual, zin zeinak Adios! Eh, no, agia, guaiaz ba, ez, ez? Ni euskal taldin aldeko, Ah, bale, bale, <laughs> bale. <laughs> Diplomatiko, diplomatiko. Sí, moztu, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Se acaba la gasto. Bai, bai, bai. A ver, hey, bellat, bellat. Ahora sigo yo, pausoka, pausoka. A ver, kapua sartu, vale. sartu gabe ja, eskuak engarbi garbi, trintxepe gola sartu, vai, bai, batuz. Gio, istantea penalti bat, jorik ez ditu da, zen penalti duzak ez ditu, bat gutxi jokin, bita, bai. bita usta bandik zu pabuen ikutxu gabea. Bai, ala, ala, maten zuen, ez dakit. Du, nik uste presio, ez dakit, presio, prisa o azelera pixkatatea ginen, eta arbitrukin ba ez genuen suerte handiek eukin, nik ez dakit ez du nik usi, zorka lehen biziko gola bai. esatia ez du ikusi Bai, nesan, eta linea ere antzion? Bai, linea gainik aieka hortan zon, nik, bueno, ez dut ez erzango. Joala de bineat, gu ginean, ez, a ber, gu ze gatzuk, ez, eh? niko pasifista gatzuk, eh? ni gu gatzuk, bai. Eh, justo linean parian, <laughs> bai. zuek, zuek zuen dutena, ez, e, zuen aieka, baloia, bueno, gola hartu dutena aieka, eh. eta eh? linea hoten jun, lau, lau metro bestaldea, zer linea, bai. Euskara gaina, linea izena linear da, egon bezuna, parian, ez? Linea, bai, bai. Linea, pues, egin linea ote linean? Ez, ez. Eta geho gorrian are, ba, bitu. Gu rekurs, guk, imaginatu guk, rekursuk da dena teat jugu. Rekursua? Rekursua, ba, oi, gorrian eta bat bai. ez, porque gorrian ah. lotxarria izan zen. Eta go, gorrian izan zen, manua eta fura de juegoa, eh, eta oik gauta oik kaska az, oso azkarri izaten dira, segundo bai. gutxitako gauta dira, eta bueno, vale, bino gorri jana, ah, osea, ezin zu jendian abuan jarri, esan ez duten hitzak. Eta gainik, ez bakarrik jokala ah, jana, yeah. jo gure prestatzaile fizikoan are bai, eta karo, gu, batzuk lan horta digatzen dira, baina gure horta yeah. sartzen txugu horta, zorteko vale. pertsona bat, eta... Luchar, ja. Gio baina, arbitrua behitzen ziken jo, bankilua, ah. eta, mazak, ez kalea gero eta bie, bie, bie, bie. Ah, eh. Bueno, tego igandekua berriz, beste zabat, ez? Partidu gara izan duzen ere, golata, ez? Bai, bai, bueno, hasieran nik uste aletikak aukera hobiak aukizitula, hmm. ah, bai, zuzaetan lehenbiziko falta increíble hori, bai. bai. A ver, supo jo pixka bat oiak zuko irezekia, ondarru izarra izan, mutxeko dara, a ver. <laughs> Esta rapudem mutija acústico Larry TV. Como va por la mañana, un vídeo de Pepe EA. Hoy está rapudem mutija acústico Larry TV. Como eh? Hmm? original, ointo va. Originalo va. <laughs> Hoy hoy seguro. Bueno, a ver hila unzar usar también. a ver, eh este aquí no la A Una kirega, txiko ondo miño, zantziken unaiek, beitu a ber zurra nola da kanta. Ondo, ondo, zizutek, eh? Zemo, zo. Ondo? Bai, igual mejoratu da nahi, no? Hori, ja. Eh? Hori seguru, eh? Zantziken unaik, retoke bat indun, aprovechatuz ja, figio fue nuen, a ber, retoke bat, ole, eh? Eta zaladila, ego, España, miño, eh? Oin pasar nahi berre, así que zango, eh? Oain berri. Esako, iet, repaso on batiteko. Bai, goitik, hasi, <laughs> da Noiz pasatu da kirofan Ba... Bueno... udan Udan Bai Udan Bueno, ala, bai, bai, postuko ditzen ez? Erreno bazillona ez? Zuruna Jode, <laughs> eh? Oitxe, eh? Ikan egitzen no uste deitxun egin la... Abai, bai, bai, bai, bai, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, horren zai, ba, guz, demo pixka bat, eh? Bai, utziko ze pixka bat, zai, presi, presion. Temporada dukatzi, eh. temporada dukatzi. <laughs> Eh, da, nik uste dut, Paranda paranda jaketiko zer din, eh, e, zi aurretika, edo augetak entzeko, edo... Ba. Nik nik Davide bat izi. Eh? Asi errekin ingo, eta asi errekatzen nire hau bat. nire, go... Oiartzen go... Oiartzen eh? Oiartzen go... Oiartzen go... Oiartzen go... Nik ez. Ile erretik edatzen zen, ba, pixka bat gexio, ez? Ahora, es que yo arte la parte de atzena. O la Bai, bai. <laughs> Onda ruta bai, bai, bai, kastako txuk, kastako, kutxu, eh. Se dice de Martínez, ea, Ya, y ya sayas. Bai, centrala. Hace la disatia, gaizki, itza gacharro castela ya. Que eh? yo defensa con defensa contundente, ¿es? Y se la. Eh, bai, beste netzago realego azkeneko denbolian ikustu den pareja hoena dira González eta Inigo Martínez, dudik gabe, Inigo Martínez Zabaintxe dauden bezala bintzat hor manda maz, bezala do, kiston intensiadekin, denakin juten da, eta urte osoan akatz bat igual raiokua, baina bezala, vamos, nik pioiekin hasta la muerte. Rapolvos, eh? Uh, eh. Pena, entre ellos, <laughs> zela, beste la musu bat, emalo joken. <laughs> Eh, Egin, ba, egin, ba, egin, eh, eh. ¿eh? Amorra, amorra! Amor! Claro, posiz jo eta bak, solida, pixka, eta... Zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, zentei, ondo, hori, zantik egin Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Zotuko, zotuko ea, Bai, jutitzen, Bueno, Asier, bueno, zautzen da gaina, baina jatekin ondu zilean egun nian behakin omen. Bai. Bueno, Asier, hemen zabide mote. Bateko lesilua, gio, tarjetakin eta honek be maila hango ikomen. Tarjetan, tarjetan, tarjetan, tarjetan, tarjetan, tarjetan, Eh, bat, yo... ez bakarrikan bat, bi heroi, oire nik ez dut bi heroa ikusita gaindik, gaindik, ah, bai. arrazoi gehiago, igual kentzeko bigarrena jarri bineo, baina, bueno. Ara de... Bat zetan gauzeko la tortzen nioz. Nik uste asier dagoela, nola, hauten dia txakurra golotuta, morru ban jatetzeko. Oa, ez denin kampo aurre uste, beka, ben, boteko txula tenetikan. Oe. Nik uste... Fugola, bostatzen gehiago gehiago, hola. Bera, xerrekin, eh, joko bainat, eh, minutu onak izan dira, bai. arrealantzako oso jugadore importantia da, aportazio onak izan jo. Bai, emango du lehen dikaren temporada bukatzeko, eh? Boa, eh? Oa hindi gelditzen da, hasi que. Bueno, xiet. Ondo, eh? Bai, bai, ondo, ondo. Bai, a ver, rengo ere bentsatu baina gehatzen nion partidu rengo ere baldan dena. Jendik izaten dik, a ber, bineat, eh, eh, foro zaten izan zelabazutan, jendik gugu ikusteko, Ilarra Pardo Absolutu za. jubilatu nahi mikran buru, ojo, eh? Mikran buru behar du persona bat eh, eh esperientzi bukin, ikustu gainea eredu dela, eredu persona bezala eta dena. Eta hmm. Markel eta Eluz, bueno, beste funtzio batzuk, eta, bueno, minio, ez? Ilu horiek zango litzake, bai, bai. ez da, adosat joan ekin. Re, Osea, realean futbola egiteko orduan, eh? ilu horiek kanporrean egotia eh, zen klade ondinetako bat. Bueno, bal, zuru fundu jo pixka bat, egin eh, jarra eta paragartzen aldean bila, egin merkoik, zuru, <laughs> le, le fundimos, eh? Zekit? Zuru en la sei, biliko da, bi mila eta bila arte, ya... Inbetin beharreko aia, eh? Eh. <laughs> eh, ez eh, erdi, la jai ona, eh? Joder, eh? erdi erra, Nik uste hobena, oantxe bai. gamozen hobena. Zan jau gaina, ez pixka bat hor eh, aurre begira. Eh, iragarkia, ez du nabe iragarkia guri aztekua, zera, baina? Ze iragarki. Jode, nola jartzen iragarkia, zein etorko dien gure zera, bai, porra Ez du Bueno, eh... Nere, esaldi famatu bane horretan Bai, bai, bai, bai, izti, A ver A Airwalker Africa Africa Africa All systems go Kirol informazio nena entzuna ibaduzu, oiartzun irratia entzun behar duzu. Astelenero, ordu bat eta ordenetan, Asteburuko Kirol Errepasoa. Emaitzak, zalkapenak, iritziak, errepikapena berriz, Jun Labarreko sortitarritan. Aste azkenero ordu batak eta la ordenetan elkarrezketaren txanda izango dugu, errepikapena berriz, ilunabarreko barreko sortitarritan. Ostilarero, gura albiste gian, Aztebukerako kartelera edo Kirol Jardunaliaren berri emango dugu. Datorren asteazkenean, martxoaren zazpian, oi hartzun ohorezko erregionala eta realaren denboraldia aztertuko ditugu. Gurean izango dira... Ohorezko erregionaleko bi atzelari, sendoak eta kastakoak. Beina eta apa, eta unei arbelaitz, pana. Eta realeko hiru jokalari. Ondarruko atzela indartxua eta kastakoa, Inigo Martinez. Mutrikoko rubilua eta jokalari dotorea. Asier Iarra, Iarra Mendi, eta realiko xeifa, eta gure kaskagorria... Zuru, zuru, David Zurutuza! Orduan, badakizu, kirolez ondo informatuta egon nahi baduzu, oi hartzun irratia entzun behar duzu. Hola da, Jose Mier. Sí, Peñat, hau du marketing, eh, puro, eh? Bai, bai, bai, espectáculo, eh? <laughs> Sí, hoy vamos, ya concurso batea. Ez dut ez ulertzen nola hau hartzun irratia zen ahonditzen nahi nire gehiago, ez? Eh, eh ahonditzen, zer? Tripa ziztzen, <laughs> ez? Zer? Tripa ziztzen, ez? Ah, zer? E, gu mundu, ue borritxe bat egu, eh? Bueno, ah, oain kasuale ez duite ue borritxe Ara, jendi ez dutxeko urrilla gaurta. Zaldu ditzen? <laughs> Ez dutxen. Bueno, arra, zaldeko jarri gortu, ne? Eh? Eh, eh, nik ez dut jarri. Ah, bai, zein ondatu? Oi, beste, no hagi jarri gortu. Torre, txiko ibi guek eta ja, urrilla ondatu ja, marcha, radia. Bueno, jarri gortu urrilla. Bueno, ondo, eh, sortun? Bilar? Bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> Bueno, Ondo, bai, ondo, bueno, la, lanian eh, jarretxu berdek, bueno, eh, bai, ez du gaztu behar, arumatien bai. partidua dela importante garritxua, oiatzun bai. eh, zea, ondarre bi, jarri kontra. bai. arretzaldeko bai. lauterritan. Jarri tera gorra dira, eh? Bai. Jode, jala, creo. <laughs> Ni neska gade eta hu. Uh. <laughs> Dikingoak. Kontu ze, zuru. Egurra, esko, egurra. Bai, bai. Emane bai, bai, emane bai, pixka bat zutan, eh? Bai, ez. Jaxo egin dira pixka bat, gehi gabe, eh? Nik hango eta. Eta benilela, pura bezala, unean jo. Bai, bai, eh, kaina ematen dik. Uf, bai, bai. <laughs> Bueno, a ver, aurrera ondarroa, fos, fos, fos, ostras. Gaina ikusi, bai, taldean iko ozea, E, eh, bineak? Bai. Ez zabiztek, eh? Ez, gue kontra, bueno, lauta huts irazazio genuen, bina oaina diez uste eta zehuntan nahiko emaitza dauna. Bai. Ez egiten patat dute, not goikon baten kontra. Aurrerak. Bai, bai. aretsa betan aurka. Aretsa betan kontra, bai. eta bai, bai. Ba, nik uste hoik nola azpatxe, nola la, ba, salbatuko egila da, borre, bai. bai baki guztien <laughs> puntu gatezia, bai. anabentura bada. Eta, bueno, ba, igual gaizkia ziot eta sartzen eta bai, bai, bai, bai, bi puntua, jetxiera? Nei, bai, nik uste ez dutera problemik eukatu. Eta zue bi puntua, bigarren postua, eta gaina partidua gutxi jo, tolozan aurka, inberra? Bai, Ora, bai. Eh, ondo? Bai, gu, ondo, bintzat da, erra hor, saltxan, saltxan bai. egun eh, bai. pixkat. Oida, da, asmoa, bukaera arte, ointzat alden gorena eutia. Ba, bai. Baina, bueno. Que lengua astia se cambia la segunda a Bigarren, Berriz, bueno. Ba, lengua lengua se pena un pena un día y son tres. eh. Bueno, bueno. Este lado ahí, temporada, joder. Va, va, va. Está semba te gotzea o se eh, eh, playoffa. Ah? a priori, oza, bat bakarrik. que la. Pero Bigarren promoción. va. O por ver que más chico Bai, bai. Bueno, gu, gu guria eta hor gu galdu mongoren eratu eh, a ah, temporada lucia da, ta gero ba bi baldi mai jaigotzena bi ta ba baldi mai ba ba. Pero bueno, aurten aurtengoa bai. ta gero gero. Eh. Bueno, a la vez, buscaste justo con ya, se orimena que eh, mucho yo campo a jumilletan. Ne se mi portero ha jugado durante eta ba, ni eurra ere ematen zuten, eh. Eh, Emilio Taberna sitentzan, bai, bai. portero ya goya. Se va sitenta Taberna, digo, ta ne se mi portero, ora te un dute con quien jugaste portero, que está en Eta balkoetik patxarrak intagen dira, oh, arbitro, no eta bi urtetan guatzen azegidan bi penalti, azkereko minututan. Una bai. presión... A ver, sarte mierda de eh. Jode, eh. Yo chian las temas en la ya. Hace ahora está eh. Eta, ba, se mien, hostia. Gente gana, una presión. Asierregan etxiak, justo hor... Eh. Asi, etxe diga, asi. Ah, etxe diga, ba, ba. Ben, semi gaina baloia, baloia. Gual tiesto bat, hango jar, tiesto bat ikuen gainean. Zake porta bat ian, jata tiesto bat, egin. Ah, bai. Bai, bai, bai, bai. Abizia jaz. Bai, bai, nere txeku ezin joko, ni azkeneko pizion bizi nahi da. Eta ondarruan gotzen da jaz. Izan, dago egitzen, partidua galtzen, grabilak ondarroko, ondza, ondarrako. Bai, bai, bai, Eta bai, bai, bai, bai, Ba, baina, te hongo, bera, eh, o afaia, o o ez teiz ingo, baina, bueno, bai, eta ba, berle ba, dan, ere. Asietan Bai, eh, eta... Eh? Bale, eh, eh? ni asierrek egon du modazenak eta iko jeu zea, eta hini gore ezango jeu, tortzeko, ne? Hini gore? Ike kanta kantatu, berduk, Ba, Nola, a ver. Bai, bai, bai. Gio perso, perso, gio perso la llave baño, gio perso la llave baño, gome, morena gua. Tanik zain berdut, la Nik zain berdut. Lana, lana. Amaika, telebistako kamar hartu, ta agradatu behi, Bueno, meñar, eh, enza, mille eh. Vale. Bueno. agur. Adio. Bueno, a ver, a ver, posele non pasa. Kabituko bea. Bai, bai. No la bate bai. A ver, bai. hemen eske. Que... Bai, Jari Eh? Askar, askar, kustiro jo badakazu, ez galdera batzuk. Bai, bueno, eta, galdera batzuk baino nik erantzuna... keja badakat, beha jentzat. Keja bai. Hau, erne, persoale dugu, eh? Bueno, kontuak ez diguzti hortik ez dara. Bota, minari. Ni argi gehiatu zen aurreko elkarrezketa batean futbolaz gutxi dakitela. Baina gaur ikasiko zuen. Bai, hain naiz ikasten, eh? Egi un libro abierto, eh? Bai. Eta, bueno, ez dakit kontuatzen zaten gure astelenak baldintzatzen dituzutela. Alegia, nik asteburu txar bat balin badakat, eta zuek irabazten bat zute, derrigortua hau astelen on bat izatea. Zeurtzi pozik do. Baina nik asteburu on bat balin badakat, eta zuek galtzen bazute, ja astelen txar bat izan behar dut. Orduan, dañosi perjuizioz, zerbait nahi dugu alaznetanik urtzi ez dugulako abantatzen astelenetan. Ha, ah, zuentzako erantzuna. Nik, nik, gainea, dakat, <laughs> sekulako gafia, joten azen bakoitzin itzin, gafi Ez tipa tira bako, <laughs> joten hazen bako gafia, dek? Bardo nero zara, gaxas <laughs> jun. Miño, miño, igan din, enitzan jun, eta galditu Ba, miño, jute jazen, ena, guatzen partidu bat ikiraz, ya, jijonekua, nik urtean. Irabazi ez, berdin dintzuten. Nik uste... Gana dako, asierre ire, ikusen nio, pixkat, maraletxian, kursi joatak eo, eh, Inberdan nada bai. igual urtzen egin, ba, terapia txogat, xala bai. bai, saitzeko, eta... Bai, eusikologa bat pagatzen jozut, edo... Edo guri bintzat alaznetan egin... <laughs> Alaznetan egin bomboi batzuk biali astelen eta... Ah, bueno, hori beste... beste... Eh? Eh? Hori beste... Hori beste... Hori beste... Hori beste... Hori beste... Hori beste... beste... beste... beste... Hori beste... Hori beste... Hori beste... Hori beste... Hori gure Hori futbolak, zeinak egure bizitzan, gauza ez dago ondo. Zetik, jode, bauzo da, pues, zeikia ez, ondo, kabreatzia eta ja, balintzatzia kirol emaitza batek gure bizitza, esier, Hori, hori pasatzen da, ez, askinen guk ikustu, jendeak futbola eta reala ba, asko bizita sentitzen duela eta ebai ba, humorian horrek afektatzen duela, da, behar hori pasako, zago. Bueno, Iñaki, Iñigo, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, Bai, hako ba. <laughs> Bestela, malo, eh? Akurire ba, hastia baldintzatzi gu, eh? Ez da bai, bai. berdina partioa bai. irazi eta... Eta guztu, astelena bixat petxua puzuta eta... <laughs> Eh? Eta galduta... Osteit, eh, igual lauta utxe bat egin... Eh, ez da, ez da, ez da, Eta... Eta... A ber, segi. Bai, beste kontu bat. E, ondarru eta arrantzat, bereziki. E, zapatu azule eta e, berdele eguna edo berdel festan artian ze desberdintasun dago? Desberdintasun, <laughs> eh? Nire betzatu bat ipe, zatzen nire bisak, eh? parandi botateko, <laughs> eta, eta listo. Hore, <laughs> hori berdintasun gitzero mutrugun, mutrugun ospatzen da berdele eguna, tero ondarrun antxue eguna. Honek, ah kopiatzeko bintzeuen da. no, hau da. Ba, hori atzalian etxen da, hori xe, berdelan... Txo, ba, berdelan kroketak, eh, marmitxako, berdelerria eta hori... Dana, e, dastatzeko bezala, ba, moian. Eta ero, ba, haitzak ba, parrandako. Bila, Jende asko duten da. Eta lastere, eh, bai da. Aitzakia haitzak ia eh. Bai, bai. bai. Bai, bai. Eta bueno, beste galdera bat bai. guain hasierrentzat, Mutrikuko festa iburu zein dia hauek, eh, Madalenak edo Kalbaixuak? Har, eh, erriko jendiantzat, eh, kalbaixue, nik uste eh, erri gero gehiagoa bala. da, ebai da, ba, ez da, jende asko lana ebai da, orduan, ba, eh, lagun hartian da ibiltzeko, eta erriko, erriko jendiekin ibiltzeko, eh, guk erri juek bintzat, eh, kalbaixueak eh, nahi Vale, bane aldetik beste ez, Josimiel. Bueno, ba, zua neko burra, eh? Neko laburra. Hau, mutrikutian ere bali biliko, zan, eh? Bai. Este, askoraki. <laughs> Askoraki. Bai, askoraki. Ibili da bire. Zonako. Terzola ja, bak, ibiltzaitu. Ai, ai, ai. Denian ibiltzaitu, eh? Bueno, eh, aurrea, aurra jongoa. Eh, musika entzuko jo bat, bai, zaitzeko. Eh, bai, ze, ze, bueno. Honek, ere, nik nintzuri, reggaeton. Yankee. Nola? Daddy Yankee. Dut ikatu dugu, reggaeton, zehari, o? Ba, nago, ez da, atzanen, eh? Ba, ga, gabetan entzutesun musika bat da, nire opentzate eta atzanen jente gexe askore ikusten gakona, ez? Ja. Yeah. Atzanen eh, beste raio bat emotetza gabai, Eta gehi esan ino naso de hoxian zun. Eta gero egiten zuten, kotxiak kartzen dugu, eh? Gure berri jarruen, kalor. Eta egin nariz berri txarrak. Honek ez dauke beste, honek bakari berri txarrak. Bai? Berri txarrak eta zediai beste gulta bat atzea barriñeta, barriñeta, barriñeta. Mikel Agulu, eh? Berri txarrak, jarri horiek. Mikel Agulu zantzi, berri txarrak, zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi zantzi Bai, eh, Santiago, mensaje bien de Santiago. Bai. O sea, bueno, es que jarra, es que jarra. Ah, eh? Bai, Bai, bai, bai, bai. Ze, jarretxiko dugu zea, hor Ez dago, Eh? ez dago? Bai, bai, bai. Ah, bai, bai, a zabaitu guztan ditu, horrez? Zuzereko gauzak, zorri dugu, irua Bai, bai, bai, bai. Pascal zere jomeko jula izan. Bai, sí, sí, sí. Uh, ja, ya, ere, bai, era Bai, nire bintzak. Gora entrenamentu gorra, bai, ez? Bai, bai. Luzeta gorra, bai, bai. Gaikoen ezko, a ber, gure nizkin ordu. E, zala efestakio hazi gaitu guen, itxe batean jute ogan bara batea, anun eta zebatxe batean gure jateko, ordu nahi gutxi digatzen zen, gome <clears throat> zela. Emako bikaino eta ni ligar, ni ostia. Gugarri batu nire jode, pues, los módulos, los bravos, los pequeniques, zintzia hor formula quinta, ba, eta euskal, hor ez doka maila zituken hor duke, eh, zera, Xeberrete, Benito Lertxundi, Lourdes Siriondo, eta Mikel Aboa, eta ego kanpoa, Joan Baez, entzutek eta Simona Ganzuke. Eta ez duet? Zerik ez duet? ez duet? Zerik ez bat uste gabezti. Eh? Bueno, José Miguel, a ver la eh junto a ti Oso ikan ez zuen bera dago Bai, estribi nioa zeik zeik Jose Miguel gozatzen. Eh? Emozionatu inak. Ez que zimatu urtea besti jo entzuga beta. Zentzan, <laughs> Bai, ah, Los módulos. Los módulos, solo tu. Ez que gara jartak gotxu, jo, ze, gotek egitekun. Jo, eh, arrimatu nire genin minioz gine bueno, ondo pasatzen genin, eh? Bueno, ez Bai, oiaztuko plazan. Bai. Qué recuerdos. Bueno, aurrea, aurre ingo bestela este que se se Bueno, jokatu de que yo eh, ya estuvo, o sea, fútbol se Bai. Bain, na jokatu de gamba, eh, san, Eh, torneo, bat, Bartze, kontra esan zan batzate dut. Abai, ah, claro, torneo juvenil, ja, benetzen dut egiten zena, ez? Eh, lehenako gortio, ah, xa, bai. Ah, jokatu du, jokatu du bai. gordun, ez? Bai. Bai, bai. Futbolaz aparte, ze afizio? Nik, ba, geixen bat, mm, afizio eh, launak egin, hau geixen bat, eh, egotena. Ba, afizio garra eh? pixkar. Eta, beste lehi gudan, eta asko, ba, pali guztaten azta, palan ibiltxe. Hombre, eh? Eta, Parando, da playbe. Ah, gracias. bueno, te, y, ayer, bueno, local anecdótica aparte, pues que ni por ramo los chicos del derbi, tal, de la... Ah, Oida. Oye, amona mundiala, eh. Salinas. <laughs> Ba, eso, hori esan de. Amona eskubiña, que Dana gori zate, ya. Oh, am... Patero guajariz una, no sea, eh. Oiu, oiu, oiu, chicos del derbi, mundiala, Ba, justo, hor, Bilbao hotelian ginenean, eta ba. ineo santzean, jarri ete bebi jasa jarri da. Kasualia hau. Olokala egin. Gio hone berriz, ama zantziok nozki torzen dila neska gaztiak, amai urtegu, bine ez du da, zera, ez dira torzen gix, oi ez du gix, nago, eh? Ezi jentiela hau da. Eh? Ezka gaztetik aparetoko dira beste batzu, gara mazaten zin, Oskar, ezka gazte batzit guten zila. Nik ez nahi neskaik. Eh? Ez nahi, gazti nahi ondiak. Oi, aprovecha, oi bezala ik, kolgau. Au, amarrata! Zalegi, zilegi. Andonegi, andonegi du gainea. Zaldala, bai. neskala un andonegi. Ah, es que ben dugu zako dugu bat bere lenguzua da urte asko Bera esko duzik eh, Xabier Antonegi, ire lenguzua, mhm. atxan lenguzua Bai, bai Ondu zen urte asko meno apaiz bai. Eta nahi esko duzian bera gainea Ez dira, balin jo, jo, noski <laughs> Ea, bai, bai, eta garrondura gainea Eskubilek bat gazantzik bai. Eta kontatuzik, neskala unare Antonegi da gakela Bai, bai. Eta bigarren Andonegi da kela, bigarren diru Andonegi, Andonegi ez zelare. Bai, errandi Andonegi, Andonegi. Ba, dure, bi, tres kalunera Andonegi. Au, au, au. Au, semia, eh? semia o alaba. <laughs> Zuru, utek una secta. De Andonegi. Ez la gente. Bueno, eh, Gastea, 19 urte, 20, 21 tiko zuru gaz, zuru xexio, goita bost. Niz hartuta, ja. Bai, bueno, bueno, urte honena. Eh, Zubolian. Goita bost jute, así que me ah. sedes zarrak, zarrak. Goita bost, goita... Onena, bai. Onena. Bai. Joder, nik uste txin ese bada, jortako eta zioztek, eh, a ver, eh, onenian, ez? Eta bueno, eta xierrek uste txula, a ver, eh, goita bat urte, eta demogutxiko. Ei, bai, bixi arrotabi. Bia! Hemen jau, porra bat ikenduguna da, zorionen atala, aurratiko jau. Txain, txain. Ba, bai, aurra zingo jeu. Eta gu, nola, jaztu no espatzen dugu nahi dugun urte beteziak. Iretzako, ba, xer. Zu kantatzean, eh? Zoriona, urte, urte, berretzean, zoriona. Ta urte askotarako, zoriona. Berri tiratzean, zoriona. eta musu bat, zuretzako. Zoriona. zorionak Zure intetetzea zorionak Usu bat zuretzako ere iritsi zera urte betetzera Eta zenean dira zorion txotera Eta zenean dira Gaitasun horreak zoretzako Zergatzera Bueno, hala Gano <laughs> que nahiko inyo Hora, eh. xer Eh, eskerrik asko, eskerrik bai, bai, eh. bai. Gaur nere amanak Ara? Ah, bueno, berdi balitzen zira mantzako Oh, <laughs> ah, zapatik pixkaren txiotikan Bueno, así era manzaco, Toriona. Se mató este chique. Esta está tiene. da, de Azzi. neta, sabes. Bueno, bueno, bueno. Es la mejor de su vida. Bueno, ya me arre ayer. Calcatula <laughs> se grinda. Bueno, vale, solo dejar que Mi cara por estamos en donde la pía Ah, ¿eh? Bi está se están ustedes en zean gatiken. Así era eta inigo eta... Jo, persona zuru, Mikel, persona bezala, eredu badek, eh? en este, en este, en este, jatorra, dena, dena dik, futbolista ona, eta petez ere persona ona. Bai, bueno, guk eh, ja baramago denbora desiente berekin, eta ez hau txogut, eta ba, esan dituzun kualidara eh, guzti eh. horiek ba, betetzen ditu. eta... Bai. Eta gehien bat, ba, horro onduan egitzea ba, oso garantzitsua da ez, pixate... Ba, futbolean bakizute batzutan bidea ba, okertzen dala, o burua ba, pixka jute zaizu, o, zait, edo zer hauza ba, presio gatik, o, eta berak hainbeste bizita, ba, ba, bueno, asko launtze Bai. Entzuko jo pixka bat abazaten zuen? Venga. Zuru. Izateko, ez? Bueno, bueno, bueno, zuru. E, bueno, e, ez da egitez, hasi egin da ez, jokalari bezala, kusten da, gure kaskagorreia, ja, ez, pirik rojo, kaskagorre. Zuru, zuru, zuru, ez, eh, asintela jokalari bezala. Baina bai, da, bai, bai eh, ezberdia jokatzen ari da, baina, bueno, ez, tegi tonto, ez? Bai, baina ni uste zuru lehengo taldea jodan momentutik gai maila oso altu ematen. E, bigarren mailatik lehengo maila jotzea lortu benun urte hortan. Bai. Ba, esate bateago bean debute horri zentzen, opiske jarraipen pixkatekin lehengo urti ezun. Kristo maila eakutzi zuen, lehengo urtien... E, Bat aziera aldea oso ondo ibilitzen, da urte nik uste urte oso da bilela ondo, eta bai, ba, beste, aurreko iru jokala egin esan den berdin ez bai. maila handiko jokalaile hmm. Ta reala gaitasune baldi bak geolago jokalaile ba urte asko no, bai. da hor. Toa jo bat egilda ni bai izan joken ez? E, operatu duten zuretik ana dula todula pizka zirugia, pizka ditzeko ahoan edo bai, Edo betazala, eztu jo kontu. Ba <laughs> o, o urbana badek. Bueno, hori behi galde erko jesu, ez? Baina, alare aziran ematezuna baino txukun nogu, bai? bai. zuturre, bai, bai. Beak eni guztet... Geldiu zaino naino okerro gehatzi espero zula eta... Mejor atletik, eh. orduan? Ba, mejor Bueno, bueno, bueno. Zer iazi. <laughs> Nik xan bernun, zer iazi. Beren ez dira mesela teiten <laughs> Por hoy ez zuru, ez? Bai. A ver, oain? Iñigo Martínez. Iñigo Martínez, a ver. Horteko sorpresa, lehenko maian Iñigo Martínez, ez? Ondarro, tarra, kastako persona. Zeu nahi. Eh? Eh, oide, este, presiozatzeko, bineo, kortabarri begarat, jenaren hor baloiaten zurian, etxak edo edo beke bauer jutu baka hondikan eh jo ja gizk... jaitzen ja ja ja ja ja ja ja bauer beina gastia ja simiño mexiko ko 70ean ikusi din horrei horren txui beltze gain televista eh clavícula aportu eta jokatu zien eh, partida hola cabestrillo de mesera eta antxe partidu guztia edo falta zilona zerakin eh oie korra de casta eh inigo bai bai bai ara ere Bai, gaina ezkerra, defensa ezkerrak oso ugari jegizti izetez da Baloi bai. ondo gaina Gorra, baloi oso ondo jokatzeuna eta bai, buruze ondo jutea Kompletu, oso kompletu galai. Oso kompletu ez, bai bai, gila Eta bueno, zan berduguna aparte gaina jantzi ja burua ondo, eh? bakiten ondozten eta eta... Ba, bai. arrokei arrokeiga bai. jokala jai eta... Bai, imano etxe bestia, oso... eh? eta... Ez, gai, Orche. Vale. Eta ban, Ilarra mendi. illarra mendi, a ver. Zeman bueno, bueno, eh, bueno. bueno, beste jokali handi a ver, eh, bueno, astelenian handu zen ja, Bye. eh, bai. aukian tapizka bat beroketak egiten, gure gure Zamora, zango jo, ez presio bezatuko, baina gure bai, Zamora e, edo xuste reitzen ziola, gure rubio Rey, eh, kalidea handia illarra eh? Bai, oso ona, oso ona, mendire, gaina ikuste dudanok, zela, zeitasunei jokatzen, Emateo ya, ez da turtea urtea la lelego maila jokatzen, da, da oindiko goi, ota bat urteko mutile da. Eta bai, ba, maila altuko jokalai eta lezi joe pixke pixke launtze baldi maioe, ba, horire maila altu emangon jokalai bat dudik. Bueno, Oto, eh? Gure, gure kapi, eh? Xia, <laughs> ejemplo bat, eh? Ba, ondo lagari gure Eh, que bueno, ya zan, Bai, bai, ez, bai, e, bai aldagelan, bai, entrenatzen da, bai, e, eh, hortigan kanpo, ez, eskenean eh, e, gu beti zateu, ez, e, bea, eredu barela, danian, e, jarraitzeko eselago pertsona bat, eta... Ego? Bai, e, alako kapetxean bat egitzi taldin asko launtzetzu, e, zuru gizana demorun ba, momento txarretan, eta egizu esan e, gu oso posiga beraz, laun kanpun, be, eta eskartzeko. Bueno, bukatze joango da ja saioa pizka bizkan ja iruak eta la orden bai. ja meido, tiene jo yo berrin ja. <laughs> Ja, bai, ja. Bai, bai, bai. <laughs> Bueno, eh gogoratuko dugu pilo programazio bat bezala ostialean eh gure ez? Kirol bai. informazioa kartelera, eh? Bai. Astelenean eh ordu bat ordenetan beti bezala eh iguri emaitzak, a ber ona dien, rala eta jaizunguak. guak Arta pizka du mure geixo gingo eh. <laughs> Santo con Gero eh bueno, iniciak eta azkenian, bai. de bastian izan du benin atletismo. Bai. Garfuola, bai. turrengo, pelota. Pelota. E, hemen aigea Euskarriko pala txapeketa gainea, jokatzen edo jartzunen, zan dugu izpera ibiltzi ezela gainea, zera. E, eta bueno, Marcel Toledo troko da, bai. giriz, girizi elkarteko kidea, gai gaina esaiteko kidea da ere, uh -huh. gaiatuko ere. Eta bi pelotari handi, a ber, ez batzen zuten, leitzarrak, leitzarrak bilek. Bidari badaki, bai. eh, bidari, leitzarrak pelota jazien dira. Ah, nik. Ba, bai, ez dira txapeketa batzen, ez? Abel Barriola, eta bestia berrikua. Oñaz bengotxea, barrio la a ver, la, e, nola idien jokatzen, eta, ikusten, ze bela dugun, eh, zuru? bai, bai, bai. <laughs> Gogor erantzun. <laughs> Oi hartzun, gogor erantzun. Bueno, nik, eh, ze A ber, bukatzeko zer. Embajada txiki bat, iruai. Adios. Kien <laughs> bueno. A ver, zer. Kontua da, eh, Bar Simpson deitzen joten Iker Muniain punto pelotan, eta eh Santzun, a ber, e, gol bat dedikatzeko punto pelota eta intzula. Orduan, a ber, zuek oi hartzun irratea izo ze dedikatzeko la bezela o, eh? Aitzen gain bezela, eh? Ortego sartu, sartu berri <laughs> gola. Gola sartu. Ortego sartu berde. Horreti. Horre de campo en Santos de Ibi. Ni la kuro ya, eh, eh, hirua nai kuro. Cumplido ni nere. Honek sartu bi eta ze kapitean. Ni nai sartzea eh? <laughs> Ba, nik igual Olako zea, mat, oh, no, irratea bai, bai. bezala. Eta eh? arxi erbe berriz eh, neiko lanak, eh, aziko jazia. Venga, entramento eta mola. <laughs> Bueno, aquí ere, bai. Bueno, bota duk, eh? Venga, bueno, bai, bota duk. a ver, bota duk, bota duk, Eta, bueno, agurtzeko, a ver, eh, agurtzeko jepi xka bat ola saio, iba abesti bat duzko tua. Nosa, nosa. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nik uste dut gehiago identifikatzen da zera ginez, kristiano ginez. Ba, ez, bueno, baldo, pixkan, jarri estribilua. Un sabatu, una balada. tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, bueno, a ver se te pego de este Nico. True, <laughs> para cerrar. Ba, berdi. Ezker, ezkerrek asko bakit horrez Bai, zu gustoa eh? etortzen aizela. Bai, bai. Eta, bueno. Que busatu gabe, bitio gustoa. Bai, bai, bai. bai. Oso ondo. Aztetara, lasai. Ah, jetafen, diga. Ah, vale, vale. Oi, ikustu kerian, korri. Gafia du, ikustu. Iber jugula pinchatu zer nahi, zetika. Jutu da se jodio. Esta bezala, bitio esker, eta... Kusko gela, kusko gela. Eh, abizatuko. Espero, espero. Bai, hombre. comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te. Bueno, ese. Hola, Miles Carré. Baixa, guai. Zigorre jatorre. Jo, ez que irukotez azte gila esan, ez da pelotetetik bineo. Gusto maten dik, Euskaldunak, jatorrak, holako generazio bat jogamen, Euskaldunak, eh? U, gu jatorra da. Bai, jo, karanta, eh? Bazati baiaz behiaztekin. Bueno, tegin hori jarko jugu, Ba, berzio bat euskera. Zuzula zute. Zer Kaixo! Rosa, Rosa, baseriko la Rosa, ai es nebeia, bai, bai, es nebeia, Felixa, Felixa, etxeko andre Felixa, ai, jetzi bella, bai, bai, jetzi bella! Goizero, goizeko zazpita Marrukat ez ala Baina kesteko azkar hor dago felixia Oietik salto baten altxata Rosa, rosa, baserriko la rosa Ai, esne bella, bai, bai, esne Bueno, hortxe, eh, hoxe, Miguel. digo, politxe, eh, oh, politxe dut denotik. Politxe, entzun baina. ez da gaur ondo. Bueno, placer bat, eh? Gusto du jaz? Gusto, ah, gusto. Beriz tortzeko gu egin? bai, Ai, eh? Bueno, iruko tia bai bene, erra. Erra. Segi horre jator. Vale. Eta zuru, berdin, eh? Bai, Ilaru bat, a ber? Ja, laizte ja ez gara sartuko. <laughs> Barra, emez ba, dinbita horren dia. Lazai, pana jarko jau hori eskitin, kastigatzi gortu ba, torzu den urrengun, eta ja, Estudia onditu Bai, bai, bai. Dena bota, bota eta berri jain, ato bapor, ato bapor zako. bueno, felixek utziko dugu, eta, bueno, eh, zamezela. Bai, E, eh, posile denian, ua borrean jarriko du, no? Bai, bai, bai, eta errepikapena? Zortzitoretan! Zortzitoretan! Aio! Airwalker. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Oi hartzun irratian, Kiroles Blai, Jose Miguel Lopez.